vya Mayahudi pindi waliposema kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kuumba mbingu na ardhi kwa muda wa siku sita siku ya saba akapumzika yani Mungu ilikuwa ni kazi kubwa kwake kuumba mbingu na ardhi siku ya saba akapumzika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akateremsha aya katika sura Qaf inayosema walaqad khalaqna as-samawati wal wa ma bainahuma fi sittati ayyam wama masana min lughub hakika tulumba mbingu na ardhi kwa muda wa siku sita na wala hatukupata kuchoka katika kuumba mbingu na ardhi na inshallah leo tutaendelea na sura hii pale tulipoishia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema walaqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid Mwenyezi Mungu anasema walaqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu hakika sisi tulimuumba mwanadamu walaqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu nafsu kuonyesha elimu ya Mwenyezi Mungu haifii tu katika uumbaji bali elimu ya Mwenyezi Mungu inaenda mbali zaidi katika kuwajua watu wake katika kuwajua viumbe vyake na vyote alivyoviumba wa na'lamu ma tuwaswisu nafsu na Mwenyezi Mungu anafahamu yale yote yaliyokuwa kwa mwanadamu yanayopita kwa siri yanayopita kwa dhahiri Mwenyezi Mungu anafahamu yale yote moyo wako unaozungumza ambao hujadhihirisha na yale ambayo hata hayajafikia katika kuyawaza Mwenyezi Mungu yote anafahamu anasema wa asirru qawlakum aw isharu bihi innahu alimun bidhati sudur kwa Mwenyezi Mungu elimu yake ni kubwa elimu ya Mwenyezi Mungu ni kubwa na katika elimu hiyo kubwa akampa mwanadamu elimu kidogo Mayahudi katika challenge zao katika Qur'an moja katika challenge walimwambia mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam unasema Mwenyezi Mungu ametupa sisi elimu isipokuwa ni kidogo hajakuwa Mwenyezi Mungu kakuteremshia sisi Taurati na katika kitabu chako pia inafikiri kwamba Mwenyezi Mungu aliteremshia sisi Taurati ambao ndani yake kuna tafsila likulli shay'in kuna ubainifu wa kila kitu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akateremsha aya hii inayosema walau annama fil ardi min shajaratin aqlam wal bahru yamudduhu sab'atu absurin ma nafidat kalimatullah laiti kama bahari ingekuwa ni wino wa kuandikia maneno ya Mwenyezi Mungu na miti yote ikabadilika ikawa ni kalamu miti yote duniani ikabadilika ikawa ni kalamu tena katika taabiri ya lugha ya Kiarabu imekuja imekuja aklam wanaofahamu lugha ya Kiarabu wanajua kuna jamu qilla na jamu kafu imekuja kwa maana لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده سبعة أبصر ما نفدت كلمات الله imekuja neno kalimatullah katika wingi wa neno la Kiarabu kuna kalimat kuna kalam kalimat ni jamu qilla utatu yani wingi mtaji kwa maana hata uo wino ungekuwa ni bahari bahari ndio ingekuwa wino wa kuandika maneno ya Mwenyezi Mungu usingetosha hata kwa maneno madogo ya Mwenyezi Mungu yani kalimatullah na sio kalamullah yani law anna ma fil ardi min shajaratin aqlam wal bahru yamudduhu sab'atu aqtur pia katika abhur imekuja jamu kila vile vile kwa sababu jamu kathura ya ya ya, ya, ya, ya, ya ni albihar lakini ya ya ya hivyo vijibahari hivyo vijibahari vingekuwa ni saba bahari hizo yani sio bahari kwa maana yani kwa maana hizo bahari zenyewe kwa maneno ya Mwenyezi Mungu machache na elimu yake na ujuzi wake na kudura zake Mwenyezi Mungu hiyo bahari yenyewe isingeweza kuthubutu hata kuandika maneno machache ya Mwenyezi Mungu lau anna ma fil ardi min shajaratin aqlam والبحر يمده سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله ليس كما hizo bahari zote zingekuwa ni wino na miti yote duniani ingebadilika ikawa ni kalamu angalia miti yote kata miti yote alafu chonga kalamu alafu wino wa kuandikia zingekuwa hizo bahari tena sio bahari moja bahari saba ma nafidat kalimatullah elimu ya Mwenyezi Mungu isingeisha kwa yake katika uumbaji wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kumuumba mwanadamu ni kitu kidogo sana anayekataa kufuliwa qad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswis bihi nafsu hakika tumemuumba mwanadamu na tunajua mambo yake yote anoyadhihirisha na anayaficha yale ya siri na ambayo hajafikia kuwa siri wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid na sisi Mwenyezi Mungu anasema yuko karibu zaidi na wanadamu min hablil warid kuliko mikipa yake ya shingo yani elimu ya Mwenyezi Mungu kwa mwanadamu ni elimu iko karibu zaidi ya mwanadamu kuliko hata elimu ya moyo kwa sababu moyo ndio unajua uhai wa mwanadamu kwa moyo ndio una control uhai wa binadamu lakini elimu ya Mwenyezi Mungu ni kubwa kuliko hata huo moyo kwa sababu hii ni sifa ya shingo ndiyo ambayo inahusika na uhai wa mwanadamu kwa kukatika kwake unaondoka uhai wa mwanadamu na mishipa hii imeunganishwa moja kwa moja kwa katika moyo moyo ukisimama uhai wa mwanadamu umesimama walaqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswis bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi na sisi aqrabu ilayhi min hablil warid tuko karibu zaidi ya mwanadamu kuliko mishipa yake ya shingo anasema idh yatalaqqa al mutalaqqiyan pindi wanapokutana malaika wawili maana wanadamu wana malaika wawili lakini akrabu ilayhi min habli alwarid wa biyaqi ya aya hina yatalaqa almutalaqiyan kwa sababu wanadamu wana malaika wawili katika tafsiri ya tabari imekuja hawa malaika wanatiana sisi kuna malaika wanakuja mchana kuna malaika wanakuja usiku idh yatalaqa almutalaqiyan hawa malaika wa mchana wanakutana na malaika wa jioni idh yatalaqqa almutalaqqiyan ani alyamini wa ani shimali qa'id pindo anapokutana hawa malaika huandika mema na mabaya ya mwanadamu na wanapokutana malaika wenzao wanawapa shifti hawa malaika wenzao huwa wapo tayari na yale waliyofanya mwanadamu kwa hivyo wao ni kazi yao kuhakiki tu yale yaliyoandikwa na malaika wa mwanzo ni sahihi au sio sahihi kwa hiyo kwa yake ya aya hina yatalaqqa almutalaqiyat walaqad khalaqna alinsana wa na'lamu ma tuwaswis bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min habli alwarid hina yatalaqqa almutalaqiyan 'an alyamin wa 'an alshimali qa'id yani Mwenyezi Mungu anajua elimu ya kila kitu kwa mwanadamu tena kuliko hata hao malaika wanaoandika matendo yake yani Mwenyezi Mungu aitajua tayari tena hina yatalaqqa almutalaqiyan anil yamini wa anil shimali qa'id malaika wa kwanza malaika wa kulia pamoja na malaika wa kushoto Mwenyezi Mungu anasema anil yamini wa anil shimali qa'id kwa lugha ya Kiarabu itakuwa isemwe anil yamini qa'id wa anil shimali qa'id neno lile katika wazni wa fa'il linatosha kwa uwili kwa musanna kwa jamu na kwa mufrad Mwenyezi Mungu anasema anil yamini wa anil shimali qa'id ikapondolewa nyingine baada ya kusema anil yamini qa'id wa anil shimali qa'id kwa manake malaika wanaomlazimu mwanadamu upande wa kulia na upande wa kushoto hawaondoki kwa mwanadamu qaid hadir wapo wanamhesabu mwanadamu hakuna chochote kinacho kinacho kinachopotea kwa mwanadamu anachokifanya anil yamini wa anil shimali qaid akasema ibn Abbas radhiyallahu anhu anil yamini wa anil shimali qaid yani hawa malaika wanajilazimisha kwa mwanadamu mpaka pale anapokufa na pindi anapokufa au pindi pale matendo yao wanapofanya majumuisho ya siku nzima kuangalia mwanzo mwanadamu asubuhi ameanza na nini na mwisho ameanza na nini ikiwa ameanza na jambo la kheri asubuhi na kama ameanza na jambo la kheri jioni basi hupeleka daftari lake daftari la huyu mwanadamu kwa Mwenyezi Mungu na kumwanza hupeleka daftari la mwanadamu kwa Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu anasema shuhudieni anni qad ghafartu li'abdi ma baina safai sahifa mimi nimemsamehe mwanadamu ikiwa ameanza na jambo la kheri asubuhi na akamalizia na jambo la kheri jioni basi Mwenyezi Mungu anawaambia malaika shuhudieni mimi nimemsamehe mwanadamu baina ya dafai lake hina yatalaqqa almutalaqiyani 'an alyamin wa 'an alshimal shimali akaendelea kusema ibn Abbas qa'id kwa maana ni mulazim hao malaika hawaondoki kwake mwanadamu haondoki kwa mtu mwema hata anapokufa asema ibn Abbas kwamba malaika pindi mtu anapokufa wanamwambia Mwenyezi Mungu mata abduka fulani e Mwenyezi Mungu amekufa mja wako fulani fa'dhil lana an nas'ada ila as-sama tupe hivi ni daftari lake tuilete huko juu Mwenyezi Mungu anaambia malaika as-samawati mamlu'a bil malaikati mbingu yangu imejaa malaika wangu yusabbihuni wa yaghfiruna liman yastaghfiruna liman fil ardh na wanaombea msamaha kwa ardhi malaika wanamwomba Mwenyezi Mungu idhini fa'zin lana an nabqa fil ardh tupe idhini Mwenyezi Mungu tubaki ardhini mjawapo ameshakufa kazi yetu ya kuandika mema na mabaya imemalizika Mwenyezi Mungu anaambia malaika al-ardu al-ardu mamlu'a bil khalaiq ardhi yangu imejaa na viumbe vyangu yusabbihuni vyote vinamsabihi Mwenyezi Mungu yaani katika viumbe vinavyomsabihi Mwenyezi Mungu hata kivuli chako kinamsabihi Mwenyezi Mungu walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa dhilaluhum bil ghuduwi wal aswad hata utaki kuswali lakini kivuli chako kinamsabii Mwenyezi Mungu kwa malaika wanaambiwa adhini hakuna nafasi kisha malaika wanamuuliza wanamuuliza Mwenyezi Mungu aina anakuni ya rabbi tuwe wapi ya Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu anawaambia kuna ala kabri abdi bakini kwenye kabri ya mja wangu aliyekuwa mwema aliyeanza siku yake vizuri na akamaliza siku yake vizuri kuna ala kabri abdi kueni katika kaburi la mja wangu fasabihani fanyeni takbir wahalilani na mfanye tahlil waktuba dhalika fi sahifati abdi kisha muandike yote hayo mema hayo mliyofanya nyie miandike katika daftari la mja wangu fa idha jaa yaumul qiyama pindi inapokuja siku ya kiyama huyu mtu anapewa daftari lake analikuta daftari lake tayari singoni iqra kitabaka kafa bi nafsika al alayka hasib إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قاعد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يلفظ katika lugha ya Kiarabu manake ni chakula kinachoingia kikatoka manake ukusudiwa yale maneno machafu mtu anayezungumza ma yalfidhu min qawli illa ladayhi raqibun atid huyu ni malaika raqibun ana sifa mbili ni raqibun na ni atid sifa mbili za malaika mmoja raqibun anamfuatilia kwa haraka sana atid hakuna kinachompita kwa mwanadamu pinda anapofanya tu yani fikiria mwanadamu hata kama angefanya matendo mengi kwa wakati mmoja mfano wa za mchere lakini hawa malaika ndio maana kaitwa atid yani ni mwepesi katika kuyafanya hayo katika kuyaandika hayo mambo katika kuandika amali za mwanadamu ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid hakuna kinachompita malaika hao malaika hakuna anachokisema mwanadamu hakuna anachokizungumza katika mambo machafu isipokuwa ladaihi raqibun atid yuko attention malaika anaandika hapo hapo hakuna kinachompita manake tuchukue hadhari katika kuchunga ndimi zetu na kuzungumza maneno machafu katika kuwavunjia watu heshima zao katika kuvunja heshima za watu madhambi makubwa katika kumvunjia mwanadamu katika kumvunjia muislamu mwenzako heshima Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema bihasbi mri'in min ash-sharr an yahtira akahu al-muslim mwanadamu anatosha kuwa na shari kitendo cha kumdharau tu ndugu yake muislamu huyu nini yani ile kitendo cha kumdharau ndugu yake muislamu bihasbi mri'in min ash-sharri an yahqira akahu muslim muislamu anaweza kuwa na madhambi kumdharau muislamu mwenzake kuambia kumtukana kumdharau kumonyesha jeuri kumonyesha kibri lakini waislamu mafundisho ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbali na wao wako mbali kwa hivyo ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid hakuna mwanadamu anachokifanya isipokuwa malaika wanaandika hapo. akiandika jema anaandikiwa kumi akifanya jema anaandikiwa kumi akifanya ovu anaandikiwa moja akasema pia vile vile bin Abbas kwamba akifanya jema moja walhasanatu bi'ashri amsalha ukifanya jambo jema unaandikiwa mara kumi aliyolifanya lakini kwa kuonyesha kuonyesha Mwenyezi Mungu ni mpole ukifanya jambo baya unaandikiwa moja lakini mema anaandikwa kumi hata hilo baya kuandikiwa malaika upande wa kulia na malaika upande wa kushoto dahu la'allahu yastaghfiru au yatu mwache usiandike hilo baya pengine atatubia au atafanya istighfar likafuta lile baya alilofanya manake malaika wanapenda daftari lako liwe zuri ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid Mwenyezi Mungu anasema wajaat sakratul maut bilhaq dhalika ma kunta minhu tahid na pindi mwanadamu anapofikiwa na sakratul maut sakratul maut ay shiddatul maut sakratul maut maana yake ni shida kwa sababu mauti yanakuja katika hali ngumu sawa sawa kwa mtu mwema au kwa mtu mwovu ikiwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akichukua maji akiingiza katika katika chombo kisha anajifuta usoni asema ala inna lilmauta la sakarat hakika mauti ni una uzito mkubwa huyo ni mtume tena huyo mtume katika sakatil maut anakuja malaika tu jibril anamwambia malakul maut yastazin an yadkhula ila baitik yani malakul maut mwenyewe hana idhini ya kuingia katika nyumba ya mtume pindi anapotaka kuchukua roho ya mtume mpaka apate idhni ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na anapata idhni malakul maut anamwambia mtume wa Mwenyezi Mungu inna allaha yukhayyuka baina an tabqa fi dunya kama rawa imam al-bukhari fi al-mufrad inna allaha yukhayyuka baina an tabqa fi dunya au an talhaqa billah Mwenyezi Mungu anakupa hiari wewe mtume baina ubaki duniani au uende ufe ukutane na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu Mtume swalla salam anasema bal al al'a al al'a al al'a bali hapana sitaki duniani nataka nikutane na Mwenyezi Mungu ikiwa huyo mtume mwenyewe sakaratil mauti yenyewe imshughulisha vipi wewe ambaye kuswali ni Ijumaa mpaka Ijumaa vipi wewe ambao mdomo wako haukomi na machafu vipi wewe ambao mikono yako haisalimiki na kuwadhuru watu vipi wewe ambao wake za watu hawasalimiki na wewe wajaa sakratul maut bilhaq dhalika ma kunta minhu tahid na pindi sakratul maut inapokuja dhalika ma kunta minhu tahid hiyo sakratul maut wewe mwanadamu siku zote ulikuwa huitaki kusikia ukiambiwa kufa utaki dhalika ma kunta minhu tahid dhalika ma kunta minhu tafir wa tabta'id unakimbia na wanadamu ile ifaidi dunia inabidi asitaulike kufa ingawa anajua kufa sio basi baya iktaraba linasi hisabuhu hisabahu fahum fi ghaflati muridun yani mwanadamu ili aweze kufaidi dunia anajisahaulisha na matendo yake anajisahaulisha na kufa ili aweze kuifaidi dunia wajaat sakratul mauti bilhaqqi dhalika ma kunta min tahid na kufa ni alama ya kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kufa ni kwa wanadamu wote sasa uwe mwema uwe muovu uwe mwenye mali usio na mali tena Mwenyezi Mungu anawa challenge wanaopinga kwamba yeye Mungu hayupo pale mtu anapotaka kufa falaula idha balagatil hulqum pindi roho inakufika kwenye koo wa antum hina idhin tanzurun falaula idha fil hulqum wa antum hina idhin tanzurun wakati huo baba yako mama yako roho inataka kuondoka na roho inapoanza kutoka inaanza kutoka miguuni ili usikimbie falaula idha fil hulqum wa antum hina idhin tanzurun pindi roho inapotoka ikafika kwenye koo wa antum hina idhin tanzurun na nyinyi wakati huo unamwambia unamwangalia ni baba yako ni mama yako ni mtoto wako wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsurun wakati huo sisi tuko karibu zaidi na huyo mtu anayekufa kuliko nyinyi na amuoni ainama atakun yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada popote atakapokuwa mauti atakufukeni hata kama kwenye hata kama mpo katika ngome madhubuti falaula idha balaghatil hulqum wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tusirun falaula in kuntum ghayra madini ikiwa nyinyi mnasema hakuna Mungu kuna Mungu mwingine ghaira muhtajin hakuna Mungu mnamuhitaji tarjiuna in kuntum sadiqin roho inatoka irudishe au amekufa mrudishie uhai wajaat sakratul maut bilhaq dhalika ma kunta minhu tahid na sakaratul maut inapokuja imeitwa sakara kwa sababu mauti yanakuja kwa shida mtu anafariki ametoa macho mtu amefariki haja yake ameharibika kwa sababu ni sakaratul maut ai siddatul maut wajaat sakratul maut bilhaq dhalika ma kunta minhu tahid hiyo mauti ndio ukokiakimbia ndio walikuwa ukijitenga nayo na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaifanya hii dunia kuwa ni pambo dunia si chochote wala sio lolote na dunia sio lolote sio chochote pindi mtu mwenye mali zake na uchumi wake na na, na, na uwezo wake wote anafufukiwa katika ardhi hakuna kinachompata isipokuwa ni matendo yake hakuna kinachompata katika hayo matendo hakuna kinachomfuata katika vyote hivyo isipokuwa ni matendo yake wajaat sakratul maut bilhaq dhalika ma kunta minhu tahid wanufika fi sur dhalika yawmul wa'id na pindi parapanda litakapopulizwa baragumu litakapopulizwa la kufuliwa dhalika yawmul wa'id hiyo ndio siku mliwaidiwa kukuliwa wajaat kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid kila nafsi kila mtu atakuja na malaika wanamtolea ushahidi atakuja na malaika saikhun wa shahid wanamsindikiza Abdullah bin fulani Muhammad bin fulani huyu Mwenyezi Mungu tumemleta Muhammad bin fulani saikhun wa shahid tumemleta na matendo yake ndio haya yandhuru almar'u ma qaddamat yada leo wanadamu mechi kichezwa Uingereza wanaona live siku hiyo ipo ipo yandhuru almar'u ma qaddamat yada anaona kwenye screen yote aliyotanguliza wa nufikha fi suri dhalika yawmul wa'id wajaat kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid kila nafsi itakuja na sa'iqun msindikizaji katika malaika wa shahid wakiwa na ushahidi wake wote wa matendo aliyofanya wajaat kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid laqad kunta fi ghaflatin min hadha huyu mwanadamu alikuwa amepotea duniani ataambiwa laqad kunta fi ghaflatin min hadha kwa sababu maisha huwa ni ghafla yani mtu anataka kumzika baba yake au anaenda kumzika mwanadamu wenzake lakini bado mauti ni mauti ni mawiza lakini bado mtu anaenda kuzika bado anaongea maneno ya kipuuzi anaenda kuzika rafiki yake bado anaongea maneno ya kipuzi Mwenyezi Mungu anamwambia laqad kunta fi ghaflatin min hadha ulikuwa umegafilika na haya maana yake ataonyeshwa dunia ilikuwa sio chochote ataonyeshwa matendo yake yote laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'ak leo pazia lako tumeliondoa fabasaruka alyawma yawma leo uoni wako umekuwa tofauti anayaona yale ambayo alikuwa hayaoni akiona matendo yake alikuwa akiyafanya fabasaruka al-yawma hadid fabasaruka al-yawma hadid uone wako leo umebadilika umekuwa kawi umekuwa ni tofauti dunia alikuwa akiona akiendea akiendea haraka leo dunia anaona sio chochote wala sio lolote wakati huo qala qarinuhu hadha wa qala qarinuhu hadha ma ladayya atid qarin imma ni shaytan au khazinani likhazanati jahannam hao watasema haya matendo ya mwanadamu tumealeta huyu anastahiki waqala qarinu hadha ma ladayya ati huyu anastahiki kuingia jahannam alqiya fi jahannama kulla kaffarin ani basi leo kila aliyekuwa muovu kila aliyekuwa muovu atatupwa katika jahannam wasome lugha ya Kiarabu wanafahamu aya inasema alqi lakini aya inasema alqiya bitasnia ay tufidu tasnia fi fi'l yani kana kwamba malaika wanaambizana alqi alqiya yani tumrushe tumrushe tena mwenye mali ma aghna anni mali mwenye mali atasema mali zangu azina mwenye cheo halaka anni sultania cheo chake haki kimeangamia khudhuhu faghulluhu mkamateni mfunge malaika atamfunga mtu mwovu thumma aljahima sallu thumma fi silsilatin zarduha 70 dhira'an fasluku atafungwa kwenye minyororo azurutwe mpaka kwenye moto wa jahannam وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد صلى الله عليه وسلم وبعد من زمان وانا سيما كتك سورة قاف القيا في جهنم كل كفار عميد ومعنى موتو من دليل وتوه واتول قوكم فينجا من يزمون سبحانه وتعالى واتول قوة فنما زامد وزنزي ووادي wenye kupitini watu hao alqiya fi jahannama kulla kafarin alim manna'in lilkhair hao wanaingia wanaingia kwenye moto manna'in lilkhair ni watu ambao walikuwa wakizuia mambo ya mema yasifanyike manna'in lilkhair kutoa zaka anazuia watu wasitoe sadaka anazuia watu wasitoe zaka watu wakitaka kufanya dini iende mbele yeye anazuia manna'i lilkhair manna'i lilislam manna'i lilkhair mu'tadin amepundukia mipaka katika kumwasi Mwenyezi Mungu mara kuna kumwasi Mwenyezi Mungu na kuna kupindukia mipaka katika kumwasi Mwenyezi Mungu yani kama ni mzinifu yeye amezini sana ajisana na binti wa jirani yake yeye twende mke wa rafiki yake yeye twende manna'in lilkhair murtadin kapindukia mipaka katika madhambi murid murid alikuwa na shaka katika kufuliwa sio tu alikuwa shaka murid manake alikuwa kituhumu si shaka tu bali anatuhumu hivi kweli tukishakuwa mifupa tunaweza tukafuliwa mu'tadi murid alladhi ja'ala ma'a allahi ilahan akhar alladhi ja'ala ma'a ilahan akhar yeye alijifanyia Mungu tofauti na Mwenyezi Mungu waislamu tunasema makafiri wao wana Mungu tofauti na Mwenyezi Mungu wamesema Isa ni Mungu wanabudu masanamu wanabudu vitu vingine lakini kuna watu ambao wamesha katika Uislamu wapo ambao tayari na wenyewe wana Mungu tofauti na Mwenyezi Mungu kwa nini araaita man ittakhadha ilahahu hawa yule mtu aliyefanya matamanio yake ndio mungu wake yani matamanio yeye anapompeleka kudhulumu kuiba riba maadamu ataka lake lifanyike atafanya atapata matamanio yake ili jambo lake lifanyike atafanya kila aina mbinu ili lake lifanyike manna'il lilkhairi mu'tadim murib alladhi ja'ala ma'a Allahi ilahan akhar anaweza kuwa ni mushrik au anaweza kuwa ni muslim alladhi istakhadha ilahahu hawa ambaye amefanya mungu wake matamanio yake ndiyo mungu wake yani Mungu anasema hivi yeye anaangalia mshahara wake eh kazi yake inaendana kinyume na Mwenyezi Mungu lakini kwa sababu kazi yake ina maslahi anapata kazi yake manna'in lilkhairi mu'tadin murid alladhi ja'ala ma'a Allah ilahan akhar ambaye amejifanyia Mwenyezi Mungu tofauti na Allah fa alqiyahu fil ash shadid mtupeni katika moto mkali mtupeni katika adhabu kubwa kisha Mwenyezi Mungu anasema qala qarinuhu rabbana ma aghaytu hapo kuna maneno yameondolewa ai maana yake mwanadamu pindi anapotaka kutoka kwenye moto atamwambia Mwenyezi Mungu hadha awallani kwa maana kusema shaitani ndio alinipoteza mwanadamu anataka kutoka kwenye moto atamwambia Mwenyezi Mungu huyu shaitani ndio kanipoteza Mwenyezi Mungu na shaitani atasema qala qarinuhu rabbana ma atghaytu Mwenyezi Mungu hapana mimi sikupoteza wama kana li alaikum min sultan shaitan siku ya kiyama atawaambia wanadamu waliopoteza na waliopotea kwa ajili yake wama kana li alaikum min sultan mimi sikuwa na mamlaka yoyote kwenu ulipotaka kuzini sikukulazimisha ulitumia pesa yako muda wako kwenda kuzini ulipotaka kuiba sikukulazimisha ma kana li alaykum min sultan sikuwa na mamlaka mimi ya kukulazimisheni nyinyi mfanye machafu illa an da'awtukum fastajabtum li isipokuwa Mungu alikuwa na wito wake na shaitani mimi nilikuwa na wito wangu wito wangu mkata wito Mungu wenu mkapata wito wangu illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum msinilaumu mimi laumuni nafsi zenu ma ana bimusrikhikum ma antum bimusrikhikum mimi sina ujanja leo siwezi kukuokoa wewe isipokuwa ni matendo yako na wewe pia huna ujanja qala qarinuhu rabbana ma asghaitu shaytan akasema rabbana ma asghaitu mimi sikumpoteza Mwenyezi Mungu ma asghaitu walakin kana fi dhalalin ba'id na ni matamanio ya watu kwa sababu hata shaitani mwenyewe kabla kuumbwa akakuwepo na shaitani lakini shaitani kisha mfanya kuwa ni shaitani alipata matamanio yake alipoambiwa msujudie Adam akaona nafsi yake ni mkubwa kwa ni matamanio ya wanadamu kabla kuumbwa kwa na shaitani maana yeye mwenyewe isujudu li Adam fasajadu li akakataa kwa ni matamanio ya mwanadamu na ni hiari yake katika kufanya jema katika kufanya jema na kufanya jambo ovu ni hiari ya mwanadamu rabbana ma asghaitu Mwenyezi Mungu mimi sikupoteza walakin kana fi dhalalin ba'id lakini yeye mwenyewe alikuwa katika upotovu wa mbali kama thali shaitanu ifqala lilinsani kufur falamma kafar qala inni bari'un minka shaitani anapomwambia mwanadamu kufuru kisha mwanadamu anapima niende kwa shaitani niende kwa Mwenyezi Mungu kisha akakufuru akikufuru shaitani anamwambia inni bari'un minka mimi niko mbali na wewe hayo ndio maneno yake siku ya kiyama rabbana ma atghaithuhu walakin kana fi dhalalin ba'd Mwenyezi Mungu atawaambia qala la taqtasimu ladai waqad qaddamtu ilaykum bilwa'id hapa kwangu leo hakuna kukutana nilikuleteni mitume na vitabu vyenye maonyo vyenye kila kitu na mawaidha mazuri la taqtasimu ladai waqad qaddamtu ilaikum bilwa'i hali ya kuwa nilikueteni mitume msivutane kwangu hapa sio sehemu ya kuvutana kwamba huyu amenipoteza huyu hajanipoteza qala rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id qala la tahtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bilwa'i ma yubaddalu alqawlu ladayya wama ana bidhallamin lil'abid hakuna kinachobadilika leo katika kile nilichokiandika watu wema wataingia peponi na watu waovu wataingia motoni siku hiyo huo moto wenyewe idha ulqu fiha sami'u laha shahiq unasisha ay yawma naqulu li jahannam hal imtalat huo moto wenyewe Mwenyezi Mungu atauzungumzisha kama unahitaji au umeisha au uhitaji watu kwa ajili ya kuingia katika katika jahannam يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد siku tutakapoiliza jahannam umejaa au unahitaji akasema ibn abbas la tazalu fil jahannam yulqa fihi wa taqulu hal min mazid hatta yad'u rabbul 'izza qadama wa la tazalu fil jannati fiha fadlun hatta yunshi Allahu khalqan faiskinahum fi fadli fayuskinahum fadla aljanna yani huo moto utaendelea kusema unahitaji mpaka Mwenyezi Mungu aweke watu wengine ambao hao watu watakuwa ni wengi hao ambao Mungu alijua tangu kwamba hao ni watu watakaoingia motoni ndugu zangu katika imani sura hii inatutaka tutafakari ukubwa Mwenyezi Mungu adhabu yake kwa wale wenye kumwasi Mwenyezi Mungu na mtu mjanja asema mandana dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut kama alivyosema mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut mtu mjanja ni yule atakayefanya mwenye kuilingania nafsi yake yale atakayofaidisha baada ya kufa kwake tujiandae tupe vizuri tukiwa na matendo mema ili tufe katika hali ya bashasha tufe aliyakuwa malaika wanatupokea sio unakufa unalia umeondoka duniani unalia umekuja unalia anasema mshairi kharajta min baiti ummika bakian wan nasu hawlaka dhahikan umetoka kwenye tumbo la mama yako unalia na watu wanafurahi mama fulani baba fulani wamepata mtoto kharajta min batni ummika bakian wan nasu hawlaka dhahika wewe unalia umekuja kwenye dunia ni mtiani watu wanafurahi wamepata mtoto mwema faj'al yawma mamatika dhahikan wan nasu hawlaka bakian ifanye siku ya kufa kwako wewe unacheka na watu pembezoni mwako wanalia kwa huzuni ya kuondokewa na mtu mwema sio unakufa watu wanali watu wanacheka na wewe pia vile vile unalia kharajta min batni ummika bakian wan nasu hawlaka dhahikan umetoka kwenye tumbo la mama yako unacheka unalia na watu wanacheka wanafurahi faj'al yawma mamatika dhahikan ifanye siku ya kufa kwako ufe vizuri unacheka wan nasu hawlaka bakian na watu pembezoni wao pembezoni wako walokuzunguka ndugu zako wanalia mtu mwema ameondoka sio unakufa manake watu waovu wanakufa vibaya wala utara idhil walau tara fakaifa idha tawaffatumul malaika yadhribuna wujuhahum wa adbarahum mtu anakufa amekakamaa watu waovu wanakufa vibaya wanakufa vipi fakaifa idha tawaffatumul malaika yadhribuna wujuhahum wa adbarahum huwapiga malaika wanapochukua roho zao kwenye migongo yao mwao na usoni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 منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الامام الصلاة الامام الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله